Jekap het, maar Joas sê vir almal wat bij hom staan, wil jylle verba, al veg. Of wil jylle omhelp, die wat vir hom veg, sal vanmorgen nog gedood word. As hy een god is, laat hy vir homself veg, omdat hy sy altaar omgegooi het. Daarom het hy om op die dag Jeruba, El genoem en gesê, laat ba, El teen hom veg, omdat hy sy altaar omgegooi het. Toe het al die Medianite en Amalite en die kinders van die ooste aan mekaar gesluit en deurgetrek en in die laagte van Israël laar opgeslaan. En die gees van die Heere het Gedeon vervul, en hij het op die ramsoring geblaas, en die Abesrite is achterom aan opgeroep. Ook het hy boodskappers gestuur in die hele Manasse, en die is ook achterom aan opgeroep, ook het hy boodskappers gestuur in Aser en in Es, Baon en in Enftali, en hulle het opgetrek hulle tegemoet. Toe het Gedeon met God gesprek, als hy werkelijk dier my hand Israel wil verloos soos hy gesprek het, ek sal die wolvlees op die dorsvloer neerlee, as haar net op die vlees touw is, terwijl die grond al droog is, dan zal ik weten dat hy dier my hand Israel wil verloos soos hy gesprek het. En dit was so, toe hy die volgende morgen vroeg opstaan, het hy die vlees uitgewring en die dou uit die vlees uitgedruk, ek kom vol water. Toe het Edeon met God gespreek, laat het toer niet in mij ontvlam nie, en laat mij net hierdie keer mag spreek, laat mij toch net hierdie keer met die vleesse proef neem, laat dit op die vlees alleen droog wees terwijl daar op die grond ooral douw is. In die Heere het daar die nacht so gedoen, op die vlees alleen was dit droog, maar ooral op die grond was daar douw.